Hak on hakdyr. Muň üstünde bir şek ýok. Ýani kulan ymam azam biziň etigad etmeli zatlarymyz bar aýdyp barýar. Ýani sen falan zat hakdyr diýýär. Ýani şo zat hak biz şony hakykat diýip etigad etjek. Şolaň biride näme kyýamat gününe mizan bilen emeller çekilmeklik de hakdyr diýýär. Oň keýfiýetiniň üstünde bahs edip durmaýok. Keýfiýetiniň üstünde kän bahs de bolupdyr ulamaryň arasyna yhtilaf nazarly bolupdyr. Näme forum bu amel diýen araz bolýa arazy nä çekip boljakmy näme o muňa tawilla aýdylypdyr o towjihli aýdylypdyr meselem şaýat diýipdir bir aýn halatda etsin diýipdir ýok Allah tagala hemme zat mümkin diýipdir o başarýa diýipdirler kan ihtilafy nazarda bolupdyr biz olara girip durmaýak fakat şuň üstünde şuny aýtýak ki hawa wezn-i amal kyýamat gününe mizan bilen hak diýek o indi oň keýfiýetini Allah tagala waguzar etjek tapwyz etjek ony. Wa kal al imam ýa gaýdanymda ýani biz ýa şoň öz subutynyň üstünde hatmen amelle wezn boljaklygyň üstünde şekimiz ýok wa ony gabul etjek hak diýip aýtjak ýöne oň keýfiýetini bilmeýek Allah tagala gowy bilýär oň keýfiýetini diýip şeýdip goýjak wa kal al imam al azam rahimahullah imam azam aýtdy fi kitab al wasiýat imam azam bir wasiýat diýen kitabda bar wasiýat diýen kitabynda aýtdy wa qiraat al kitab hakkun Seň öz nebsiň kafidir, al-ýewme şugun aleýke, seň öz aleýhiňe hasiben hesapkär ýüzünden, hesapkärlik ýüzünden, ýagny öz nebsiň şugun seň öz aleýhiňe hesap etmeklige kafidir. Sen öz karnamaňy oky, özüň bilerň nämä nämedigini, diýip, Allah Tagala şu karnamany, ýagny name-i amaly her kimiň öz eline berjek, oky diýjek şonda. Wa hawdun nabi aleýhissalam hakkun. Pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň hawzy Kewser diýip at berilýär. Şo-da hakdyr. Kala aleýhissalam Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýtdy, Hawzi masiratu şehrin. Meň hawzym bir aýlyk mesafat. Ýagny şoň mukdary bir aý mezende, bir aýlyk ýol mezende. Hä, eger hasanaty bolsa zalymyň, onda şuň hasanatyndan alyp, mazluma beriljek. Ýok, muň hasanaty ýokmy? O halatda näme edilýär? Mazlumyň saýýatyndan alyp, zalymyň boýnuna oklanylýar. O, oňa şeýtdirip, meselem, nämedir, bu-da hak diýýär. We jaizun, jaizdir aklan, bu bir gaýrymumkin zat däl, mahal zat däl bu. Kâle Resulullâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy, Men kânet indehu mezlemetun. Her kimiňki boýnunda bir näme Zulum bar bolsa, ýagny bir zulum eden bolsa, bir neseriň haky bar bolsa şu zulum edilip, leahihi bir musulman dogany üçin, bir musulman doganyna bir zulum edip, şoň günähi şoň boýunda bar bolsa, min irzin abraýdan, meselem, oň abraýyny döküpdir, ony mesgara edipdir, oň yzyndan kep çykarypdyr, ony meselem, töhmet urupdyr, şaýa çykarypdyr şoň babatynda, şuňa meňzeş. Bir abraýyny dökmeklik mowretde bir zulm edip, şoň günäsi bar bolsa boýnuna, aw şeýin, ahar, ýa başga zat bolsun, fark etmeýär, hakyny iýipdir, malyny iýipdir, hulasa işim ýok, başga zatlaryna tajawuz edipdir, haklaryna, hukugyna, hop, şunýanok bir zat bolsa, felýestahlilhu minhu, şo musulman doganyndan näme, halalyýet talap etsin, istifal baba girende, talap mana gelýär, felýestahlilhu minhu, pes şo Näme etsin şu adam gidip şondan halalyýet talap etsin. Halallyk talap etsin. Al-ýewme şu gün ýani şu dünýäde şondan halallyk talap etsin. Qabla an la ýakuna dinarun we la dirhamun fih. Bir günden öňçäk ki o günde dinaru derhem ýok, ýani pul mal zat ýok. Otada sen gelip mesela aý men gel, seniň pulum bere pul bereýin falança sen razy bol diýip o gürrüň ýok. Şo günden öňçäk Wa kala Rasulullahi sallallahu aleýhi we sellem, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam bir gün aýtdy sahabalaryna, Atadruna menil muflis? Kimiň muflisdigini, kimiň biçäre, garypdygyny bilýäňizmi? Garyp biçäre diýilýärdi. Kimiň şo biçäredigini bilýäňizmi? Kalu, olar sahabalar aýtdylar, Al muflisu muflis diýen biçäre diýeni, men la derheme lehu we la metaa. Bir adam eken, ne bir puly bar, ne bir maly bar, hiç zady ýok. Şo adama muflis diýilýär. Şu adam feýu'ta, pes ata edilýär, häzel mezluma, şu mezluma, meselem, şu ýaňky sewan, sewan adamyna, mezlum ýeke şoňa, şim zalym bolup sewupdyr, o, şoňa ata edilýär, berilýär, min hasenati, şoň hasenatyndan. Hä, bi mezluma, o mezluma, o mezluma, birine sewupdyr, birine işim ýok, hakyny iýipdir, birine, meselem, gelip, töhmet urupdyr, bir zat edipdir, ganyny döküpdir, şu mezlumyň her gaýsyna şoň, Uhize min hataýahum, o mazlumlaň hatalaryndan, günälerinden alynýar, feturihat aleýhi, ozam o zalymyň boýnuna oklanylýar o. Sümme turiha fin-nar, ondan soňram bi zalymy oda oklanylýar diýip, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam şeýdip aýdypdyr diýip. Wal jannatu jannat, behişt, we hiye daru sawabid daim, behişt diýeni özi bir mazhar, mazhar näme? Bir makan, ke, Azabyň dary, ýagny mekany, bir mekan özleri, mahlugatänil ýewm, şu wagt mahlukdyr ikisi-de. Şu wagt diýkä biz ýaşap gezip ýok we bizden öňünçäk şu näme mahlukmyşdyk. Hazreti Ademe ewel behişde salylypdyr, behişde ýaradylypdyr, soňam behişden çykarylypdyr. Bi ewvelden mahluk zat bula. Kes-semawat, ke-ardis-semawati wal-ard diýen ýanak, Asmanlar we ýer ýanak, ýagny külli asmanlar we ýeri baham üýşürip bir ýerde gapdalynda goýsaň, şo behişdiň ardy şondan-da kän, yny şondan kän, nihaýat tuly dursun. Uiddat lil-muttaqin, muttaqinler üçin näme, takwa adamlar üçin, Hudaýdan gorkup çekinen adamlar üçin taýýarlanyp goýuldy. Ol sen habar bermeklik zamanyndan öňçäki bir zamanda. Ýagny şu wagt sen meselem men goýdum diýseň, goýdum diýeňde şu meselem e, kitaby goýdum diýeň, ştada diýeň. Hop, goýdum diýeňde, ýagny şu wagt habar beripdiň sen. Şu habar bermäňden öňçäk şony goýupdyryň-da. Ýogsam goýdum diýmeýäňki, goýmakaň. Hä, goýandan soňram men goýdum diýip aýtýaň. Hä, sen şu habar bermekligiňden öwünçäki zamanda bir zat waka bolsa, sabyt bolsa, şoňa näme? Lafzy mady şoňa delalat etýär. Fel-jennetu wen-nar, pes behişt bilen jähennem, mahlugatani, ikisi-de mahlukdyr, kabla en ýekula Jebrailu aleýhissalam, gableýinki, meselem, Jebrail aleýhissalam aýtsyn, li Muhammedin aleýhissalam, Tilket darul ahiratu şu dary ahyret ýagny ahyretde kyýamat gün nezaluha biz behişdiň gürrüňinde nezaluha biz garar berjek şony aýanda daha garar berjek şony ol lillezine ol adamlar üçin ki la yuriduna irade etmeýärler uluwan fil ardi ýeriň ýüzünde bir ululuk öz başdan öre tekabbur gurur magrurlyk ululuk öz ýeriň ýüzünde irade etmeýärler wala fasadan Senalar ýöne daýymy boljakka, bel muwakkatan, belki muwakkaty boljak diýip şeýdip aýtýar kibi, kän bir akyl bilen jul çykmaýar. Nädip akyl bilen jul çykmaýar? Şony bir Allah Hakim diýek, Hakimi mutlak. Hakimi mutlakdan hikmetinden haryç ki, gelip bir zady hem hüjri halk etsin, ondan soňra hem ony dargatsyn, ýene dobara oturyp ony halk etsin, ýok, onýanok zat. Bir hakimiň işi gelişmeýär on ýanok bir hatda bir atly adamda bolsa bir zady bejerip ondan soňra mese ony dargadyp ýene soňra bejerip ýo bir ehtiýajyň ýani o adamlar sen on soň agybatda şoňa saljagyň belli Allah tagalaň şoňa behişde adamlar saljagy belli o kyýamatdan meselem soňra şo hesap kitapdan soňra Hop, ozüň bu taýda bir delili ýok egersin, ony bärde fena oň arz etsin, ondan soňram gelip dubara ony ýaratsyn, ozam ýene gelip oň adyny ýa bir bir hakimiň işine gelişmeýär. Hä, pes fena bolmak oňa ýok diýip aýtmaly bolýak biz. Bir ýöne kitabyň şerhi şu ki, olary ýöne bir fena geljek diýe, fenasy muwakkaty diýe ýöne Alla Tagala bir dargatjak, dubara ozam ýene gelip näme şolary bejerjek diýip bir şey diýip aýtýar. Liqawlihi Ta'ala, muňa-da delil tutýany, Kullu şeýin halikun illa wejheh, Hemme zat heläk bolar, meger näme Alla Tagalaň öz mübärek zaty diýip, şeý diýip aýdypdyr aýat edýär. Elbetde bu kul diýip getiripdir sure näme kullyýe getiripdir. Hop, bu tada birde özi mujibe bolupdy. Hop, bu tada hem bir kullyýäni Başga bir ýerde, Eger behişt, meselem, ebediligi sabyt bolsa, hawa, behişt zat barlygy sabyt bolsa, hawa, şoň aýrylmaýanlygy sabyt bolsa, onsoň o taýda bu aýany istisna edip bolýar. Hop. Magnahu, manasy şu aýaň şu enne kullu mumkinin fehuwa halikun fi haddi zatih. Her bir mümkin zat öz haty zatynda halik, ýagny heläk bolýan, ýagny heläk bolmaga kuwwaty bar, ýagny bilkuwwa heläk bolýar, bilfal bolmasa-da. Haty zatynda, ýagny näme heläk bolmak şoňa arz bolýar. Bimana ennel wujudal imkani, wujud-i imkani, bin-nazar ila wajibil wujud bimenziletiladem. Hop. Wujudy emkany bi zadyň-da gürrüňine girip bilýär ha. Ştada Şeýh Abdulgani Nabulsi Hanefi mezhebiniň bir ulagam muhakkyklarynyň biri. Şoň bir Al-Wujud diýen kitaby bar. Şonda-da bahs etýär. Şo wagty tur Wujud diýip Ibn Arabi nyssat berip böle. O, bol bekaýyl arazy, o, bekaý arazy, o, bu ýagty behişdiň ýa-ki jähennemiň bekasy ki, arz bolup dur-da muňa. Awvel, meselem, e, özünden bir beka ýokdy, Allah Tagala muny, meselem, baky edipdir-de. Ýagny, şuňa e, adam getirmändir. Bin-nazar ilal bekaýiz zati, Allah Tagalaň bekaýyna, ýagny zatdan bolýan beka, Görä, şoňa nazaran näme bi menziltil fena, fena menzilesindedir, fena jaýgasyna. Ýagny, muny gelipdi, meselän, oň bekasy bilen Allah Tagalaň bekasyny deň tutup bolmaýar diýip aýtjak bolýar. Oň wujudy bilen Allah Tagalaň wujudyny deň tutup bolmaýar diýip, şony aýtjak bolýar. Wa la yamutu al-hurul ayn abadan. Indi bu zada huraýynyň gürrüňini getirýär. Behiştdäki hurlar. Halany, ýagny islänini, erada edenini näme eder? Hedaýat eder. Fazlan minhu, ýöne Öz tarapyndan fazylat ýüzünden, wezipesi bolupdyr, ýagny hedaýat etmek. Allah Tagala Özi fazylat ýüzünden, fazl ýüzünden näme, olary hedaýat edaýýar. Bergili bolup, ýa lazym bolup, ýa mejbur bolup, a indi sen halk etdiň, boýnuňa wezipe, indi sen hetmen hedaýat etmeli, ýa onýa kulyň ýok. Hawa, we ýazillu, Gümrah etýär men ýaşäw islän adamyny. Adylan minhu adyl ýüzünden. Hä, ol adamyň öz ýüreginden şu gümrah bolmagy isleýär, Allah Tagala-da edalaty şi, ony mejbur edip durmaýar, dogry ýola garşyn. Ony gelýär näme, sen bar gidiber gitjek bolsaň diýip aýtýar. We we izlaluhu Allah Tagalaň gümrah etmekligi birini hyzlanuhu şony näme betbagt etmekligidir. We tefsirul hyzlan Hyzlanyň tafsyry näme manysy Alla ýuwaffigal abda ala ma ýerdahu Allahu taala anhu ýagny Alla tagala bendäni muwaffak etmesizligidir. Näme özi razy bolýan zadyna ýagny özi şon işden razy bolýan zadyna muwaffak etmeýär Alla tagala. O muwaffak etmeýär diýen öwne geçme öwne geçýär diýdi-de ýöne şoňa kömek etmeýär şoňa garşy gitmeklige. Özi git öziň git diýýär oňa. Ha, e, ýani betbagt etmek diýeni, ýani şoňa hezlany boýnuna getirmek diýeni, hezlan diýen şu manada boldy ki, Allahu tebarek we taala bendäni Allah tagalaň özi ha, öz söýjek zadyna garşyn kömek etmeýär. Hawa, şoňa garşyn hidaýat etmeýär. Şoňa näme diýilýär? Ýöne şoňa towfyk bermesizligi adlun minhu Alla Tagalaň tarapyndan näme adyl ey men Allahy Tagala. Wa kaza uqubatul mahzul alal ma'siyat adlun. Birde ýaňky mahzul bardy indi Alla Tagala oňa towfyk bermedi. Oňda ma'siýatynyň mugabalynda gelip şoňa azap bermeklik Alla Tagalaň uqubat azap. Bes mum bilen zalym bolmaý Alla Tagala. Bu birde şu mahzur indi gelipdir özi masiýete murtekip bolupdyrda şoň mugabil Alla Tagala şoňa azap berýärde nädip murtekip bolduň diýip. Hop mum bilen Alla Tagalaň zulum etdigi bolmaýa ki özi ki gitmerdi näme masiýete garşy öz ygtyýary bilen gitdi ki Alla Tagala mahzula şu masiýetiň mugabiline gelip azap bermekligi bilen de näme zalym bolmaýa. Näme diýip? Li anna zulma şun zulum din wazun şeý fi gaýri mulki. Ýagny bir zady öz ýerinden gaýry ýerde goýmaklygy aýdylýar. Ýagny bir zady gaýry öz e, durmaly ýerinden başga ýerde. Her zat öz durmaly ýerinde bolmasa şoňa zulum diýilýär. Hop. Wallahu taala Allahu tebaraka taala wada tasarrufa fi mulki la fi mulki gaýri. Allah taala Towfyk bermek diýeni, öz razy boljak zady bilen muwaffak etmek diýen şony, muwaffak etmek diýen şoňa. Hä, şuňa näme diýilýär? Towfyk diýilýär, towfyk pes hidaýat bilen garaý towfyk bolýar. Wa la ýajuzu jaýyzda, jaýyz bolmaýar, an nakula biziň aýtmaklygymyz, inne şeýtan ýaslubul iýmana minel abdi. Ýagny şeýtan gelip abdden, bendeden ýaňky ykrar we tasdygyny, ýaňky iýmanyny näme? Selbetde diýip aýdyp bolmaýar. Minen Abdyl Mumin mumin bolan bendeden gahara min gahran we jebran, ýagny gahr ýüzünden jeb zor ýüzünden, mejbur etmeklik bilen bir bendeden gelip imanyny alýar diýip aýdyp bolmaýar. Ony şeýtanyň o ygtyýary ýok o gadar. Şeýtan bir mezine çenli Alla Taala oňa ijazat beripdir. Yzafy ygtyýaraty ýok. Şeýtanyň özi-de kyýamatda aýtjakki, Men size täsellutym ýokdy, men size bir gudratym ýok, tawanym ýokdy. Siz özi men dawet etdim, siz-de gabul etdiňiz diýip, şeýtan şeý diýip aýtjak. Bäs, gahr ýüzünden, jebir ýüzünden bir mu'min adamdan şeýtan gelip imanyny alyp bilýär diýip, biziň aýtmaklygymyz näme jaýyz bolmaýar. Näme diýip, Li'anna garaza şeýtan min salbil iman minhu ta'zibuhu. Şol şeýtan gelip-de, meselem, o musulman mu'mine bendeden gelip imanyny almaklygy, Hop, çünki bende-i mu'min, mu'min bolan bende, la ýekunu mu'azzaben, mu'azzap bolmaýar, azap berilmeýär, we huwe mejburun fi selbil iman minhu, halaniki näme, o imany şondan alynmaklykda mejbur bolup duran halynda. Nä, ýagny, şu imany jebir ýüzünden şundan alnan halynda muňa azap berilmeýär. Allatagala aýtýar, Her bir adam iki mejbur bolsa, Gelip-de, meselem, janyňy alaryn diýip duhala gelip, o i kofr aýtsa keleme kofr, ony bagyşlaýyn diýýär, günäsinden geçýän diýýär. Ýöne näme, kalbyny şo kofra garşy çyn açmasyn diýýär. Hawa, bir adam Pygamber aleyhissalatu vesselam aýtýar, Men ummatymyň boýundan hata, nisýan, bir-de şu mejburlyk ýüzünden eden günäleri näme, göterildi diýýär, olara azap ýazylmaýar diýip aýtýar, günä ýazylmaýar diýip aýtýar. Hop, py, pes bir mu'min adam gelipdi, mejbur bolupdy ha iman alynmaklykda, muňa azap berilmeýär onuň üçin. Fela yaslufu jebran, pes şeýtan-da muny gelip näme, jebr ýüzünden mejbur edip ony iman almaýar ondan. Walakin ýöne nekulu, biz aýtýak, al abdu, bende bi iradatihi, öz iradasy bilen ýedau, eý ýetruku, terk edýär al imana imany. Ýagny mu'min bende, Öz yhtyýary bilen gelip, näme, imanyny, akydasyny terk etdi diýip aýtýak. Ol mejbur bolup däl. Hop. Fahina idin pes şu tada indi benni öz eradasy bilen terk eden wagtynda yaslubu anhu şeytanu şeytan indi gelýär oň imanyny hem selb etýär. Näme diýip Feýekulän, o ikisi aýtjaklar, Mä kunte tekulu fi hâzer racul, şu siziň araňyzda pygamber men diýip gelip duran adamyň boladynda sen näme aýtýaň? Nazaryň näme şoň boladynda diýip şeý diýip aýtjaklar. Fein kâne mu'minan, eger şu ölüp ýatan indi meýit mu'min bolsa, feýekulu aýdar, Huwe Abdullahi we rasuluh, o diýer Hudaýyň bendesi we rasuly diýer, Eşhedü en la ilahe illallahu we eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh diýip aýdar. Giňeldiljek-de, ýogsa ho diýen giňeldilýär diýdigi-de. Hop, bes, ýetmiş der, ýetmiş bolanda otuz bäş metr der, otuz bäş metr oň gabry giňeljek her tarapa. Hop. Sümme ýunewweru lehu fihi, onsoň oň içinde näme, nur beriljek şoň içinde. Garaňkysyny aýyrmadan çürim. Sümme ýukalu lehu, onsoň oňa aýdyljak, num. Ozam oňa ýat diýip aýdyljak. Ýakulu ozam o öli meýit aýtjak ärj ýoň ile ähli. Men ählime garşyn öwülmekligi isleýän. Fe uhbiruhum ozam olara näme, şu meň halym gowulygyny aýtmaklyk, habar bermekligi isleýän diýip aýdanda, fe ýakulani o iki fereşde aýtjaklar, lom, nom, ýat diýjekler, ke-nowmetil arus, Wa in kana munafiqan aw kafiran. Ýöne eger şu meýitimiz munafyk ýa kafir bolsa nauzbilla kala aýtjak şu ýaňky soal soralanda sami'tun nasa yaquluna qawlan fa qultu mislahu. Aý adamlar bir kep aýdyp gördüm men şu ýaňky bir aýdyp göberdim diýjek. La adri Adam men bilmeýän ýöne mislahu la adri bir kefi aýtdym ki özüm bilemok näme diýip ýöne millet aýdyp men aýdyp gördüm diýip şeý diýip aýtjak.